Bueno, què tal a tots? Eh, M'agrada molt, eh, si, si no veureu, si veure que alguns noms coneguts s'han connectat. Eh, moltíssimes gràcies a tots per, per ser-hi i per interessar-vos eh, en, en aquest eh, petit cicle de tres, de tres càpsules i moltes gràcies a la Casa Orlandà i altre cop eh, bueno, com per la seva generositat i, i, i al Ferran no? per, per l'entusiasme en què sempre rep bueno, aquestes, aquestes eh, iniciatives. Eh, bueno, jo, com m'he fet altres sessions, he preparat un, un petit PowerPoint, tinc també, eh, també alguns vídeos i així, i bueno, espero que seguint el PowerPoint puguem com desenvolupar bé el, el, bueno, el discurs que ha preparat i el, i el problema que ha preparat. Com, com sabeu, el, el, el tema o el, o el problema que, que encetarem en aquest curs és, és el problema si, si es vol del, del treball, de, de la feina, Mm, o també eh, pot anunciar-se pensant com el problema de la inoperància, no? és a dir, de, com diu el títol, de bueno, d'on podem treure forces, no per fer coses, perquè d'això ja en tenim massa forces, sinó més aviat forces per no fer res, per deixar de fer. No? Bueno, I ja aleshores, aquesta proposta del, del, del curs, aquest mateix títol, té uns pressupòsits, diguem, eh, filosòfics o filosofico-polítics que, que analitzarem en, en aquesta sessió eh, per veure justament com el problema del, del treball eh, es desenvolupa avui en la seva, diguem, especificitat, és a dir, com el problema de l'alienació pel treball, de l'explotació pel treball, eh, té avui unes, unes coordenades i uns, i uns trets eh, específics que fan aquesta, aquesta explotació eh, o, o aquesta eh, ofensa envers la nostra llibertat i la nostra vida diferent de com era anys enrere. I un cop eh, establert això, bueno, mirarem de veure formes eh, de dissidència, formes de, de crítica. Aleshores, també la idea d'aquesta primera sessió és una sort d'introducció, de presentació a les dues sessions que tindrem eh, més, més endavant. Una d'elles serà una sessió dedicada al temps eh, i serà presentada, bueno, ja ho teniu al programa, però faig aquesta mínima eh, eh, introducció. Eh, és una sessió sobre el temps que està a càrrec d'un col·lectiu que es diu Instituto del Tiempo Suspendido, eh, que està conformat per l'artista Raquel Friera i el, i el professor de filosofia Xavier Bassas, i una tercera sessió dedicada diguem, al, al treball i a la precarietat, eh, que serà a càrrec de, del professor de la UOC, eh, Albert Jornet, que és també especialista en qüestions de, de precarietat i, de, i sobretot de treball intel·lectual, diguem, en, i en allò que es diu de vegades capitalisme acadèmic o capitalisme cognitiu. Però bueno, dit tot això, anem ja a, a la festa. Vaig a compartir el, el PowerPoint i, i l'aniré seguint normalment, com, com fem sempre, parlarem més o menys una hora, una hora, de, una hora deu minuts o així, i així de, després penso que és un tema que, que es presta molt a, a discutir, a compartir anècdotes, a compartir unes reflexions i per això penso que hem de ser també generosos com amb, amb aquesta darrera part. Vale, dit això, vamos a ver si el, el, esto me deja... Vale, vamos a ver. Ay, ay, ay. Espera, esto no. Eh, es veu la meva pantalla, Ferran? Es, es, eh, Ferran, es veu el que estic compartint? M'havia silenciat jo. Sí, sí, es veu. Ah, vale, vale, perfecte. Vale. Re, re. bueno, doncs, eh, això, la força de no fer res, temps, vida i treball a la societat del cansament. I com sabeu, per, al, per a la meva sessió, bueno, Eh, he triat un títol un poc pedant, eh, molt pedant, però vaig a preocupar-me ara també per, per aclarir-lo. Eh, aquí teniu una, una foto de nostra santa patrona, que és eh, Chantal Akelman, eh, de la que veureu un, un petit eh, film, un curtmetratge eh, molt breu al final de la, de la sessió, però m'agradaria que en, en, en, aquesta, en aquesta sessió recordàrem tota la nostra devoció ja perduda i, i la lliuràrem a la nostra santa patrona, eh, Santa Akelman. Bueno, aquesta sessió es diu Prolegòmens per a la fonamentació de la metafísica de la mantra. Eh, és un títol molt llarg, eh, però sobretot és un títol kantià. Eh, I i m'agradaria dient que, que l'aire o que la proposta poètica d'aquesta sessió estigui marcada per un treball de, de cita i de perversió de cites, d'acord? Eh, això ja és una cita a un llibre de 1785, que és la metafísica, dels, la metafísica de les costumes, la metafísica dels costums de Kant, de Kant i el llibre que va fer abans a la fonamentació de la metafísica de les costums. Com he dit, aquest curs vol precisament fonamentar eh, o vol sostenir mm, el problema del treball i com respondre, respondre a aquest problema del treball amb el que a mi de vegades eh, em diverteix anomenar una metafísica de la, de la mat. No? Ja he dit que som molt seriosos, hem començat con un santo patrón i ara vamos a fer una metafísica. Aquesta és la, aquesta és la, la proposta. Si anem al, al llibre més clàssic, potser, de Kant, eh, a la crítica de la raó pura, eh, allà al principi el Kant eh, es formulava tres preguntes essencials, que segons ell podrien resumir a ser una quarta, que haurien de marcar, explicava Kant, tota l'activitat eh, filosòfica. Estem, ja dic, a finals del segle XVIII. Aquestes preguntes eren què podeu saber, qué debo hacer, qué puedo esperar o qué me está permitido esperar. Eh, y todas totes es en en una antropología, es decir, la pregunta per ¿qué es es l'home o es és ser humano, si volem fer una, una millor traducció. Y Kant eh, que a cada una de estas preguntas habría de consagrarse una de las brancas, una de las áreas de la eh, filosofia. A nostre, nosaltres avui ens centrem en la segunda pregunta, ¿qué debo hacer? què he de fer? Què he de fer? I precisament per entendre eh, que aquesta pregunta, si s'incardina eh, històricament i s'atén a aquestes especificitats de, de cadascuna de, de les èpoques que he mencionat abans, mm, hauria de ser d'alguna forma eh, reformulada. No? Però és aquesta pregunta, què he de fer? Que és la pregunta, diguem, eh, pràctica, ètico-política per excel·lència, on s'encardina, diguem, eh, aquesta idea d'una metafísica de la mandra o el problema del treball o de l'explotació eh, i l'alienació pel eh, treball. Si nosaltres agafem un, avui un pensador eh, contemporani, mm, veuria, ve, veiem que el problema eticopolític eh, té una forma específica. Aleshores, eh, George Agamben, i aquí han de concedir això com a pressupòsit del pensament, eh, fa aquesta declaració altisonant, com tot el que li agrada fer a Gamble, a l'ús dels cossos. Diu, el problema ontològic polític fonamental és avui no l'obra, sinó la inoperància, no la cerca afanosa i incessant d'una nova operativitat, cafè, cafè, cafè, què he de fer? Ja ha acabat la feina, què he de fer ara, què he de fer ara? Sinó l'exhibició d'un buit incessant que la màquina de la cultura occidental resguarda en el seu centre. Però aquí a Gampen ens està dient eh, unes quantes qüestions que seran el marc de, per concretar la nostra problemàtica. D'entrada, la primera en la que confiarem que el problema polític d'avui és la inoperositat, és la inoperància, i ja no l'operativitat o l'acció. Com si avui dia no ens haguem de preguntar què he de fer o què fer, no? una pregunta clàssica eh, en, en política, si no, a l'inrevés, ens haguem de preguntar com per la inacció. I una cosa més que diu la Gamben, o que està de supòsit per aquesta cita eh, de la Gamben, és que aquest problema de l'enoperositat està vinculat, i per això l'interès en veure l'especificitat de la nostra època, està vinculat al que Agamben anomena la màquina cultural occidental que és otro palabra gigantesco, eh, que ens preocuparem d'especificar moltíssim. És a dir, mmm, podem pensar des de la cita de Gamben que precisament la forma que tenim avui d'evitar la cultura, d'ésser aculturats, de, si volem eh, fer servir termes psicoanalítics, inserir-nos a l'ordre simbòlic, és mitjançant precisament l'operativitat, l'acció com si el punt de partida, allò que tenim per defecte i per sentit comú, és tota una eh, gramàtica de l'acció. Què he de fer, què he de no fer, com eh, organitzem les nostres vides al voltant de la feina, com valorem eh, la nostra vida o la nostra identitat en funció de la nostra productivitat, de la nostra eh, eh, operativitat, etc. És a dir, la màquina cultural occidental d'avui dia, podríem dir pensant en, en Agamben, construeix aquesta escena d'operativitat on el punt de partida és sempre el punt de partida, el punt per defecte, diguem, allò ideològic, impensat, és l'acció, és el treball. Per això Agamben diu, bueno, aleshores, el problema, allò que no podem pensar encara perquè la nostra constitució cultural ens envia cap a un altre costat, el problema avui, justament, és la inoperància. Això suposa que aquesta qüestió kantiana, què deu fer, ha de ser reformulada. Ja no ens hem de preguntar què hem de fer, perquè precisament això és l'esperit acrític del nostre temps sobre el que ens voldríem revoltar. Això seria, si volem posar-nos kantians, no us preocupeu perquè me voy de can corriendo, diguem, l'heteronomia de la voluntat, sinó, és millor què he de deixar de fer? Què puc no fer? Com puc no fer res? És a dir, en un món com el nostre, on el punt de partida és la hiperactivitat, és l'excitació constant, és la consumició constant, és eh, tenir sempre més d'un treball, el multitasking, etc. La pregunta és precisament no què he de fer, sinó justament com puc no fer res, què he de, què he de deixar de fer. I si tenim en compte les, les afinitats intel·lectuals que han anat assenyalant, aquestes preguntes justament haurien de portar-nos a eh, definir o a fer ús de la nostra eh, esfera de la llibertat. Aleshores, és interessant pensar que si avui dia estan d'acord en que per la nostra cultura som maquinetes que no deixen de produir i que la nostra vida està girant al voltant del treball, del mèrit i de l'autosuperació personal, i que és aquesta la forma que adopta l'explotació i l'alienació contemporània, per fer servir termes eh, clàssics, justament avui la nostra llibertat no passa per preguntar-nos què fer, sinó com poder deixar de fer coses, com poder deixar o emancipar-nos d'aquesta contínua subjecció que és la subjecció del treball i d'allò que Agamben anomenava l'operativitat. Aleshores, comencem. N'hi ha una cançó, eh, bueno, eh, Simmel, no, Simmel no, eh, Siegfried Krakauer tenia una, una cita que a mi sempre m'ha semblat eh, com molt deliciosa, que deia eh, diuen més d'una societat tots els productes culturals que aquesta societat rebutja o amaga per no deixar de consumir, el guilty pleasure, que no pas les grans manifestacions que una cultura proclama com el seu art. Okay? El que estava dient ahir Krakauer és, bueno, en comptes d'anar-nos a l'òpera, vam-nos més bien a la, a la opereta. En comptes d'anar-nos a la gran novel·la americana, anem-nos més aviat al eh, Twitch o a Twitter o a TikTok. És aquesta qüestió el que està dient. És a dir, anem a analitzar com funciona la cultura que tots consumim tot i que tots reconeguem que, que, no és, que no és bona i que no és dolenta, etc, per veure exactament quina és la sensibilitat d'una època. I com precisament ens estàvem proposant eh, pensar primer en l'especificitat de la nostra època per eh, referir-nos al problema de la feina, jo vull fer al·lusió i vull citar, i que tots escoltem, aquesta absolutament meravellosa cançó de Britney Spears, que penso que és paradigmàtica d'una sensibilitat d'època, podría nominarse, si volem emprar la terminología generacional, la sensibilidad eh, millennial. Aquesta es Warbeats. War Y la tengo aquí preparada. Bueno. Bueno. You wanna do Bugatti? You wanna Maserati? You better work, bitch. You want to Lamborghini? Sit in martinis, look hot in a bikini. You better work, bitch. You wanna live fantasy, live in a big mansion. Work, bitch. Look, bitch. Look, bitch. Ai, perdón. Mm. Què és el que aprenem de la cançó de Britney si la analitzem, diguem, eh, acuradament? El que veiem, si veiem com s'estructura eh, la cançó de Britney, com és, diguem, el patró que segueixen, diguem, tots els, els versos, veiem justament que sempre al primer vers n'hi ha un want, un, un, un desig, una, un voler, una voluntat, en forma de pregunta, com Joana, Joana, Joana, vols això? Vols això? Vols això? I la resposta, sigui el que sigui l'objecte del nostre voler, és el treball. You gotta work, bitch. You gotta work, bitch. You gotta work, bitch. You gotta work, bitch. És a dir, així, mm, si nosaltres ens prenguérem seriosament la filosofia de la Britney Spears, estaríem reconeguent que per a tots els desitjos, per a tots els conatus, eh, per a totes les apetències i voluntats de la nostra vida, per a tots els, nous som, els, els nostres somnis, hi ha només un camí i és sempre el mateix camí, que és el camí de treballar. I a més a més, treballar d'una forma molt particular, veritat? Perquè diu, treballa com si fos la teva professió i a més a més diu, treballa per ser un campió. Per què és interessant? Perquè normalment on pensa, bueno, nosaltres treballem per obtenir un salari, no? un sou, i amb aquest sou doncs, ja, ja ens sumem nosaltres. Eh, ja paguem la resta de coses, etc. Però pensàvem bueno, que n'hi havia moltíssimes coses que, com, com deien de vegades els Beatles, money just can buy. Coses que eh, no s'obtenien eh, precisament amb, amb la feina o amb els diners, sinó d'altra forma, whatever it be, és altra forma. Així, el que Britney està dient és que no, és que el treball és justament la resposta al camí per a abastar tot el que volem acomplir amb els nostres desitjos. I això és interessant, justament, i ara bueno, comença a desenvolupar eh, pensaments d'altres autors que no trigaré en, en citar, perquè Britney està reconeixent que hi ha treball i que hi ha productivitat en tot un seguit d'esferes que tradicionalment no es concebien com a esferes laborals. És a dir, Britney Spears està dient que n'hi ha un treball de productivitat al nostre cos i al gimnàs, que hi ha un treball de productivitat també en la construcció de la nostra imatge, que hi ha un treball de productivitat també en la nostra relació amb els altres, en les nostres relacions eh, afectives, que n'hi ha un, una lògica de treball també en el que a vegades s'anomena, i és un terme que ja està molt contaminat i és molt capciós, realització professional. És a dir, com que hi ha una sort d'ubiquitat del treball o una saturació d'una lògica de la productivitat de tots els aspectes de la nostra vida, o almenys de tot allò que puguem desitjar. I això és interessant perquè justament el desig es concep justament com la satisfacció d'una carència. És a dir, si volem, com a consum o com a consumició. Hi ha una cosa que no tenim hi ha una cosa que no som, hi ha una cosa que ens falta, la nostra vida està incompleta, el nostre cos està informe, la nostra activitat sexual és massa baixa, etc etc etc. I aquestes carències o informitats o infirmitats poden justament restablir-se eh, a través de la productivitat. I a més a més, la productivitat dels campions, que és una qüestió que ara em preocuparé per assenyalar si parem atenció a això, veiem que bueno, aquesta forma d'entendre el treball, que és com un poc... Ens, ens resulta al mateix temps, i, i aquí és on està el gest ideològic, al mateix temps molt familiar, perquè és on estem inserits tot el dia, però al mateix temps és com molt estranya, no? perquè nosaltres, el sentit comú no ens diu que el treball eh, sigui això o que la productivitat sigui això. I això els faria distingir, almenys, i així faig, faig servir una terminologia Foucault-Delesiana que després estiraré, que hi ha almenys dues concepcions del treball. Una, eh, que el Foucault i també Deleuze en aquesta conferència tan, tan bonica que es diu que és, un art de creació, que és l'art de creació, anomenaríem la de les societats disciplinàries, és a dir, la forma del treball que té com a model la fàbrica, i altra concepció del treball, mm, que és, diguem, sobre la que la nostra època es desenvolupa, que és la pròpia de les societats de control. És a dir, és la forma de treball on el desig es concep com a consum o com a satisfacció eh, d'una carència i que té per paradigma ja no tant la fàbrica, sinó, si es vol, el centre comercial. Se m'ha volgut posar jo aquí. Aleshores, molt ràpidament valorarem com és la primera i després ens centrarem en la segona, ja que aquesta és l'específica eh, del, del, nostre, del nostre temps. Quina és la, la idea, diguem, aleshores, en, en aquesta sessió i en el curs? Bé, és veure precisament mmm, si podem trobar formes, mitjançant la cultura i l'art, de hackear aquesta màquina cultural occidental, com deia Gamben, que ens predisposa sempre a eh, l'operativitat. Si, si podem emancipar-nos d'alguna forma mitjançant, ja dic, eh, eh l'espai de l'àrea i la cultura, l'espai de l'imaginari, de eh, la generalització del treball i la productivitat en les societats de control. És a dir, altra forma de posar la pregunta és si bueno, podem resignificar, podem pensar d'altra forma tot l'imaginari associat al treball, perquè fins ara el treball està positivament moralitzat, les, hem d'esforçar-nos, hem de sacrificar-nos, hem de donar sempre un poc més, etc. I Podem resignificar això per veure justament l'especificitat eh, d'explotació del treball? I si és així, i és el que m'interessa més, podem també resignificar ja no només l'imaginari del treball, sinó l'imaginari d'allò contrari al treball, és a dir, de la mandra, que sempre estarà negativament moralitzat, de la mandra, del no fer res, de, de reconèixer com està cansat i esgotat. Podríem fer això? Aquest és, és l'exercici que, que proposa el, el cicle. Però d'entrada distingirem ràpidament aquestes dues eh, concepcions, si es vol, del treball i de la productivitat. La primera és un poc la que ens ve a tothom al cap. Eh, I aquí he posat uns exemples i ara els, els veurem. És a dir, és el model que encarnaria el, el Chaplin a Modern Times, treball febril, és també, si voleu, perquè bueno, el, el darrer curs que vaig fer a la primavera aquí ho vaig mencionar, és també allò que critica el Guy Debord a finals, a finals dels 60 a la societat de l'espectacle. Eh, I és també, per no estar sempre invocant eh, estereotipos o, o figures eh, mascles, és també, al meu entendre, tot i que amb, amb un afegit que després eh, podem eh, parlar, la, eh, allò que encarna la figura de Jean Dillman, per això Ackerman era la nostra santa patrona, en la, la pel·lícula que, que l'Ackerman li va consagrar aquest personatge, eh, interpretat per la Delphine Seguin. Aleshores, anem a posar altre cop um, uns minuts, un, quatre minuts de la, de la pel·lícula. He trobat un fragment on bueno, es resumeix un poc i, i seguirem eh, valorant l'especificitat d'aquesta concepció de l'operativitat. Entonces, bueno. Bueno, n'hi ha altra cançó de Britney, que no es dona temps a posar perquè la vida és molt breve, que es diu... Eh, és, és aquesta, de fet. Piece of Me, i la recomana moltíssim justament per pensar la, bueno, el, la, podem dir, el procés de subjectivació eh, neoliberal. És a dir, eh, la forma en la que la, la forma que adopta la subjectivitat en, a la societat contemporània. Aquí tenim aquesta pel·li de la Jan Dillman que he posat, bueno, és, és una composició d'uns 4 minuts. Juan, nosaltres no, no el veiem. Crec que el, a l'hora de compartir pantalla hauries de fer una diferent. Vale, però el d'abans l'havíeu vist? No, el d'abans hem sentit com el soroll una mica trencat però no sabíem si era un vídeo o si era un, una cançó i per tant no, no he dit res. Però en aquest... Vale, vale. Entonces, ¿me habéis visto solo a mí como bailando? Eh, no, no, no, no, no, no t'hem vist. Només la, la, el PowerPoint seguia... Vale, vale, em, em, em, sap, em sap molt de greu. No pateixis. A veure si ara sí que... Ara ho veiem. Vale, perdoneu. red. compartir al, al Power. Mm. La, bueno, aquesta pel·lícula, hem vist només un, un fragment, és una pel·lícula de diverses hores de duració on, on veiem precisament la rutina eh, absolutament eh, monòtona i tediosa eh, d'aquesta dona, d'aquesta ama de casa. Eh, va ser definida per la, per la Ackerman eh, com una pel·lícula d'accions, on l'únic que veiem era accions, doncs cuidar del nadó, preparar el sopar, anar a comprar un botó, etc. I una qüestió interessant que va dir també la, la Ackerman és que si ella va decidir per a aquest paper eh, comptar amb la Delfine Schering, era una qüestió ben, ben específica eh, precisament la Delfín Seguin, i, i teniu un, un, a Filmin un documental meravellós que es diu Delfín eh, Ecaol. Era als anys 70 una, una dona, podríem dir, libèrrima, eh, no? Era una, uns de, una de les grans icones eh, feministes, una dona absolutament independent, que no ha tenir fills, eh, bueno, que sortia per la tele defensant diguem, els drets de la dona o criticant o, o, o debatint contra els misògins, etc. Eh, és a dir, és tot el contrari a el seu personatge, Jean Dillman. I el que va dir l'Ackerman és que l'havia triat precisament per això. Perquè el que volia és veure algú, una dona que no estigués acostumada a fer allò que, per desgràcia, feien sempre les dones. I que en aquest decalaix, és a dir, en aquest no estar acostumat, no tenir per la mà els gestos, es poguera haver, diguem, mm, tota la coreografia del cos, tota la forma que va adoptant el cos dia rere dia, hora rere hora, quan eh, es somet a aquestes eh, activitats. És a dir, al igual que, si vos recordeu de, eh, de l'escena de la fàbrica del, del Chaplin a Modern Times, un cop el, Chac, el Chaplin sortia de la, de la cinta, de, de, la, bueno, de, la, de la cadena de producció, mantenia, diguem, en el seu cos com els gestos que havia estat fent amb la mà i amb els braços, com si també eh, el nostre cos, a força de treballar i de repetir i repetir, va adoptant una forma eh, ben, ben, ben concreta que podria ser eh, un, un, un altre. No? Com el nostre cos va conformant-se precisament a través d'aquesta activitat eh, repetida. No? Això és justament el que volia posar de manifest l'Ackerman a l'emprar a la Delphine Sarringa per fer el, el rol de la, de la gent d'Ima. Mm. Sí, en el cas del Chaplin veiem a un proletari, a un obrer clàssic, eh, el que veiem en el cas de Jean Dillman és allò que Simone de Beauvoir denominava eh, la proletaire du proletaire, és a dir, la proletària del proletari, no? assenyalant com la dona, a més de tenir una situació eh, d'explotació eh, laboral, sempre a casa té altra, perquè té un segon patró que, que és el seu marit. I, per exemple, si pareu atenció a, a, a l'excel·lentíssim treball de la Silvia Federici, en treballs, per exemple, com la revolució, la revolució en punto cero, pense, o el clàssics com Caliban i, la, Caliban i la bruixa, que sí que està traduït, pense que bueno, podríem continuar eh, reflexionant, diguem, sobre aquesta relació entre el cos, el treball i l'explotació o la dominació política. En tot cas, si haguérem nosaltres de, de pensar els trets característics d'aquesta concepció de l'operativitat, és a dir, si haguérem de respondre com ens domina, com eh, ens, ens governa, com som governats a través del treball en una societat eh, disciplinària, prenent l'exemple de Jean Dillman i també, si voleu, el de Chaplin i tantíssims d'altres, bueno, trobaríem aquests trets que són el que nosaltres, en el nostre sentit comú, en el nostre imaginari, habitualment atribuïm al treball. És a dir, homogenització, és a dir, tot el món és igual, només som una peça, un engranatge en una immensa màquina, el tedi, la repetitiva, sempre estem fent el mateix, no? a la feina no hi ha espai per la creativitat, ni per l'originalitat, ni per l'art, sinó només per la mediocritat, per a la repetició, etc. Això suposa una existència cindida, en el sentit de que es delimita molt clarament un temps de la fàbrica, un temps del negoci, de la feina i un temps de l'oci. I, eh, I darrerament, diguem, els valors que constitueixen diguem, la nostra esfera eh, ètico-política o el nostre sentit comú són justament els d'una ètica del Déu, és a dir, la disciplina, l'obediència, la contenció, l'austeritat, eh, no? podríem dir també el sacrifici, etcètera, etcètera. No? És, dir, és una ètica, i, i a més a més és una ètica com, com molt kantiana, i per això el, el Giorgio Agamben és un dels grans crítics de Kant, i per això bueno, la ironia no? de començar citant o pervertint aquestes cites de, de Kant és una ètica eh, pròpiament kantiana. Justament envers aquesta forma de treball va desenvolupar molt bona part de la seva producció filosòfica el que es denomina habitualment la primera generació de la teoria crítica, és a dir, pensadors com Adorno, com Benjamin, com el, propi, com el propi eh, Krakauer, a la seva manera la Rosa Luxemburgo eh, també, etc. Per exemple, Adorno a Mínima Moralia mm, parla de, de com de pervers, diguem, és eh, aquesta forma d'ascindir la nostra vida entre un temps on només hem de treballar i un temps de lleure, diguem, no? eh, Adorno diu, diu bueno, ningú s'imaginaria a Nietzsche, explica Adorno, Mínima Muralla, a la seva oficina amb la seva secretària, i sí, ja sabem lo de la secretària, tota aquesta cosa, a la seva, a, a la seva oficina amb la seva secretària veient que arriben les 5 de la tarda i anar-se'n a jugar al golf o a practicar algun esport o a fer una passejada. No? Mai en Nietzsche hi hauria aquesta eh, escissió perquè, deia Adorno, en aquest moment, sembla que el procés mm, creatiu, el procés reflexiu, no coneix, no entén d'aquestes escissions, o sobretot no funciona instal·lant-se eh, en una concepció, diguem, homogènia del temps, on tots els instants són comptables, mesurables i e iguals entre si, no? que és justament el que permet que una fàbrica eh, funcioni, no? és com un dels, pressupostos, dels pressupostos estètics de sensibilitat que permeten justament que nosaltres puguem treballar un número d'hores, que podem fitxar, etc eh, etcètera. etc etc. Mm, no? I és un poc aquesta la idea que tenim del treball. El treball com allò que esborra eh, el rostre de l'ésser humà, podríem dir, no? que, ens, que ens aliena, que ens fa tothom pensar igual, ésser igual, que ens fa perdre això que eh, Adorno donava, l'espontaneïtat, que fa de les nostres vides unes existències absolutament protocolàries, no? tots els dies. Hi ha una cançó de la Dilla Russa que és molt divertida que diu això, tots els dies lo mismo, tots los dies lo mismo, tots els dies lo mismo, i bueno, tindrien també aquesta imatge tan bonica del, bueno, del mite de Sisi, no? tots els dies a tornar a alçar la pedra perquè aquesta tornés a caure. No? I, diguem, com aquesta explotació o com el món es converteix, com deia Adorno, en una gàbia a, a l'aire lliure, no en una presó eh, a l'aire lliure, eh, és justament el que constitueix les coordenades de la nostra, eh, de la nostra vida, però també justament com s'assenta el, el nostre sentit comú i a la nostra, direm, mm, ètica, podríem dir, habitual, mm, consuetudinària, no? basada justament en, en acomplir, en seguir les normes, etc etc etc. Justament, eh, el, la forma en la que funciona l'operativitat a les societats eh, de control, en la nostra societat, o la forma que adopta l'operativitat en temps del que alguns autors, com la Gali Dardot, <clears throat> i d'altres han anomenat neoliberalisme, ho dic perquè n'hi ha altres noms <clears throat> per aquest eh, terme, com eh, ultracapitalisme, ja, ja per ahir, capitalisme financer. <clears throat> per exemple, Foucault... Ai, em disculpareu. Eh, Michel Foucault, al seu seminari dels 80, a naissance de la, de la biopolític, en parlava també d'aquest terme, com Bourdieu parla també. Bueno, hi ha una genealogia d'aquest terme que eh, podrien explorar després i que només deixem mencionada. Què tenim en quin seria, diguem, el paradigma, el model de subjectivitat de la nostra època. I així és on està el, el canvi i és important, diguem, fer pensable aquest canvi eh, justament perquè, per molt perturbador i pervers que siga, la forma de l'operativitat contemporània adopta els trets del que en l'anterior model era una pràctica de llibertat. I ara m'explicaré. Así, diguem, el model de subjectivitat ho conforma Rafa Nadal hablando de talento y creatividad en el BBVA. O, si voleu, en general, la figura de l'esportista, que ara analitzarem. I, per no ser menys, eh, si abans teníem eh, un prototipus amb la Jean Dillman, jo ara posaria el prototipus d'aquesta cançó de la Becky G, que escoltarem també un poc. És una cançó que es diu 24-7 i que em, em, sembla, em sembla una meravella. Entonces vamos a compartir ahora esto. Eh, aquí, vale. que es ah, esta canción de la Becky G. L'escoltem también un poco. Eh, entenc que no? Bueno, si no m'ho pero ahora ara he cambiado del que compartía. No, es un link, pero no veo la, el vídeo en sí. ¿Y ahora? Ahora sí, ahora sí, gracias. Estamos solo y de fondo suena un ritmo violento. Mi cuerpo se va moviendo y tú te pones contento. Hace unas horas no te conocía, era de noche y ahora de día. Yo que decía no bebería y sigo aquí contigo todavía. No sé qué pasó el sábado, pero comenzó el viernes y aquí seguimos bailando. Este party dura 24/7, no sé qué pasó. so a good acá. Dejamos de activamos el pari cuando arribamos. Vale. <clears throat> ay perdone. Mm, bueno, igual que antes los, las amas de casa se casaban con obreros, ahora las superestrellas se casan con eh, deportistas. tenemos estas como dos parejas eh, las dos absolutamente infelices, pero, pero, y aquí hay que ser tolstoyano, cada una de una manera muy específica. <laughs> Bien, què, què veiem aquí en la, amb, aquest, amb aquest tema tan divertit que es diu eh, 24-7? bueno, D'entrada veiem que és, és un tema que té per, per títol eh, una unitat temporal, no? una, i de fet una unitat temporal absoluta. Eh, també bueno, és una picada d'ull a, a una de les qüestions que vaig observar al, al, al a la darrera càpsula que vam fer a la, a la primavera. És una unitat de temps que normalment està pensada per als 7-Elevens, per a les, les botigues de 24 hores, però que s'aplica eh, ja no a una fàbrica, sinó a una festa. És, dir, és un ritme violent, que és el que diu, és el primer que diu la Becky G, estamos solos i de pronto suena un ritmo violento. És un ritme violent que fa de tota l'existència una festa que mai acaba. I és interessant, si, fe, si farem una, una anàlisi dels, dels versos, totes les apel·lacions a la totalitat que hi ha. Perquè diu, s'activa el pari, una festa que no termina, 24-7, la idea del to, to pegadito, amo a bailarlo, to pegadito. Aquesta qüestió de la totalitat és, diguem, un dels trets eh, un, que, que es pot resseguir fent un, un anàlisi dels, dels versos de la, de la cançó. Aleshores, Mm, com podem pensar l'esportista eh, Nadal i eh, Becky G, aquesta festa absolutament interminable, com l'esquema que adopta avui eh, precisament eh, l'operativitat. Ho fem reprenent algunes de les intuïcions que ens permetia llegir justament Britney Spears al seu vídeo. És a dir, si haguérem avui d'analitzar com és el subjecte contemporani, quins són els valors, eh, els de, eh, la configuració dels seus desitjos, el mode que té de mm, desenvolupar la seva vida, etc., hauríem justament de pensar no en una mà de casa i un obrer, sinó justament en un esportista i en eh, una festa interminable. Eh, la Gali Dardot expliquen justament mm, que el neoliberalisme s'entén com l'extensió d'una lògica, o com diuen ells tècnicament, una racionalitat de govern econòmica a tots els àmbits de la nostra existència. Això què vol dir? Això vol dir que valors que originalment apartanyien a una economia eh, capitalista, valors de competitivitat, de creixement eh, desmesurat eh, i d'optimització, són els que ara van articulant precisament la nostra ètica. Justament, m'he permès aquí posar eh, alguns dels eslògans més habituals perquè són aquests els que li donen paraules a aquesta ètica que ja conforma un sentit comú que no es passa el d'abans. Per exemple, don't limit your challenges, challenge your limits, que estigui una qüestió desmesurada, la idea més que clàssica de seguir els somnis, follow your dreams, i aquest imperatiu absolutament pervers que desbarata eh, aquesta pregunta inicial kantiana, el just do it, com fes-ho, com aquest imperatiu de fer, un imperatiu sempre de fer. Si ens fixem justament en la figura de l'esportista i de la festa, veiem que la idea de la despersonalització, com un dels grans problemes contra la llibertat eh, en la societat fabril, ha donat pas a aquesta obsessió per l'autenticitat per ser un mateix. I, de fet, n'hi ha un llibre molt, molt interessant que ha sortit fa poc a Paidós d'un profe de Girona, de l'Eduard Espluga, que es diu justament No ses tu mismo. I, i a banda d'ell sí que volia assenyalar que bueno, hi ha tot un, eh, tota una generació de, de pensadors i pensadores que s'han preocupat justament, i, i ho dic perquè Mm, som del, del territori espanyol, de pensar aquestes especificitats del neoliberalisme i aquestes especificitats del neoliberalisme, diguem, també aplicades al treball intel·lectual. I podríem parlar, per exemple, de Remedios Zafra i el seu llibre sobre l'entusiasmo, podríem parlar d'Alberto Santamaria, podríem parlar de Jorge Moruno, publiquen en Acal, podríem parlar també de Javier López Alós i la seva crítica a la roba eh, precària. O sigui, n'hi ha tot un seguit de pensadors eh, que han tractat de, de pensar eh, justament aquestes, aquestes eh, qüestions. Mm, aleshores, com avui diguem l'obsessió de la subjectivitat o el gran problema de la subjectivitat és la seva obsessió per ser algú, per ser sempre algú. El problema no és mm, la monotonia i la repetició, sinó aquesta afany de novetat, d'originalitat, de creativitat i sobretot aquesta creència de que la creativitat és un motor econòmic, és a dir, Mm, aquesta qüestió perversa on eh, l'economista o l'empresari adopta trets de l'artista i és algú que improvisa, que hi té idees genials, que es fa a si mateix, que construeix una cosa que no existia abans. I, a l'inrevés, diguem, com a poc a poc el subjecte es transforma en allò que molt clàssicament Foucault va denominar un empresari de si mateix, on té un producte que és la seva pròpia marca, que és ell mateix, i ha de treure-li el màxim, eh, la màxima productivitat. No? I aleshores doncs, té una pàgina web o unes xarxes, té uns recursos que tenen a veure amb el, amb el temps, eh, amb, amb el seu capital sexual, amb el seu capital cultural, i els s'ha d'explotar per promocionar socialment o whatever it be. Com, per exemple, l'existència ja no està ascendida, sinó està saturada, eh, no? ja, ho veiem amb aquesta, forma, amb aquesta fórmula del, del 24-7, perquè sempre hi ha un moment per produir més, per fer alguna cosa més. I el que m'interessa sobretot, aquí baix, és com el concepte de deber, de deure, perdó, que abans era eh, com central en l'altre paradigma, de deure i de deute eh, i de carència, es canvia eh, i ja no es tracta, diguem, de deure, sinó sempre d'un cert eh, imperatiu de desig. Aquesta és una qüestió que, per exemple, eh, Lipovetsky, amb, les, amb el seu pensament de, de la seducció, eh, pensa que, que ha explicat eh, molt bé. És a dir, el problema ara, diguem, el gran repte eh, ètic no és contenir-se, reprimir-se, moderar-se, etc. No, no, és a l'inrevés, és gastar més, consumir més, fer coses més emocionants, eh, més atractives, tindre més amants, si pot ser, mm, tindre una vida sexual més eh, agitada, tindré més followers. És a dir, estem, i, i faig servir, bueno, és que l'he vist per connectat i no podia aguantar-me. Eh, fem com allò que el, el Javier López Alós deia, estem com davant l'obligació de ser extraordinaris. No es tracta de ser austers, mediocres, complidors del deure, grisos en la nostra existència particular, sinó al revés. En ser, bueno, uns party harders o uns esportistes i el Laval i Dardot són molt intel·ligents perquè justament assenyalen com aquesta idea de l'esportista que està vinculada al, al rècord, al batre-se a un mateix, eh, justament s'ha estandarditzat a poc a poc eh, en aquestes darreres eh, dècades com un valor de, de la nostra vida. No? Sempre canviar de treball, aspirar a guanyar més diners, a ascendre més socialment, etc etc. De forma que, si volem prendre un, un terme que pertany al, al Lyotard, mm, podem llegir en la subjectivitat eh, neoliberal contemporània una certa eh, economia libidina, és a dir, un procés de maximització, maximització o d'excitació constant del desig, eh, justament. És a dir, on el que es tracta no és reprimir el desig, sinó que és, per exemple, clàssicament anem al malestar de la cultura, és el que explica Freud, tots els mecanismes de la repressió. Si agafem el prisma Foucaultià i agafem també, eh, tot i que canvia la cronologia, funciona, eh, alguns diagnòstics de la, de la teoria crítica tindríem aquesta qüestió de la, de la disciplina, que, bueno, que és un patró de lectura molt ben diferent del, de la repressió. Ara tenim aquesta idea d'una excitació constant, és a dir, bueno, ja no estem a una fàbrica o a una presó a l'aire lliure, si, a l'aire lliure, sinó estem a un centre comercial, on tot està pensat per fer-nos consumir i per excitar-nos. I és per això justament que l'Sloterdijk, en, en un llibret bueno, que a mi sempre m'ha interessat molt, que es diu Estrès i, i llibertat, el teniu el, en català, està en Arcàdia i està també traduït en, en Edicions Godot, que és una editorial argentina, explica que les societats eh, d'avui dia tal i com es concebeixen avui dia les societats, eh, és mitjançant l'idea de l'èxtasi, de l'excitació. És a dir, una societat funciona excitant contínuament el seu eh, cos productiu, els seus ciutadans. Aleshores, té molt de sentit fixar-se de com els mitjans de producció, de, perdó, els mitjans de comunicació, és un bon lapsus, eh, si bé sí ens, ens informen, sobretot tracten de excitar-nos. És a dir, d'emprenyar-nos, d'alegrar-nos, mm, d'avergonyir-nos, d'enorgullir-nos, etc etc. És a dir, com hi ha un esdevenir emocional que hi és a la política i és a la resta de, de diguem, d'àmbits, amb el que els mitjans de comunicació volen justament aconseguir un nivell d'estrès, és a dir, d'excitació, sempre eh, màxim. I això, òbviament, té a veure també amb el, el multitasking, també també amb la, amb la lògica que promociona la tecnologia dels, de les xarxes eh, socials, no? de fer diverses coses eh, al mateix temps, de quantificar eh, els, els likes, de fer imatges eh, efímeres o, o, com diria Itostel, imatges com, com brossa, com desechables, eh, etc. Aleshores, podem veure, diguem, com hi ha un canvi important de l'operativitat de de forma que, clar, mm, és molt difícil eh, emancipar-nos o sortir d'aquesta forma d'alienació o d'explotació. Per què? Perquè sempre hem après que la llibertat era això mateix. Que la llibertat consistia en ser creatius, que la llibertat consistia en fer el que volguéssim, en, en, en seguir els nostres somnis, etc etc etc. I ara no estan, veiem eh, amb amb aquests exemples dels esportistes, amb les estadístiques, amb aquests anàlisis sociològics que fa el Lipovetsky o que fa el Harmut Rosa també, no? que és el, el pensador de l'acceleració la, també, veiem justament que és el contrari que n'hi ha una sensació de llibertat, i això és el que caracteritza una societat de control, hi ha una sensació de llibertat sota la qual estem més explotats que mai. Aquesta explotació és més efectiva que mai precisament perquè no ens adonem. No? I és justament això el que configura aquesta ideologia aquesta falsa consciència de, de llibertat, sempre que pensem que per ser lliures hem de ser, com dic, creatius, únics, etc. però justament és això el que, des del món de l'empresa i des d'allà generalitzat a la resta eh, d'àmbits, ens inciten a, a ser, precisament. bueno, es, explicat això, eh, havia preparat unes quantes, bueno, algunes petites cites d'alguns pensadors contemporanis per mirar de, de, bueno, de, de incardinar això en els, en els textos. Mm, farem això i amb això diguem quedarà oberta la, la problemàtica i tractaré d'assenyalar eh, una de les possibles estratègies per desenvolupar una, una dissidència. Per exemple, això l'expliquen eh, la Vali Dardot eh, al llibre que, que he citat. Diu, el neoliberalismo es de entrada y ante todo una racionalidad y en consecuencia tiende a estructurar y a organizar no solo la acción de los gobernantes, sino también la conducta de los propios gobernados. La racionalidad neoliberal tiene como característica principal la generalización de la competencia como norma de conducta y de la empresa como modelo de subjetivación. Bueno, llegís menys per, eh, per senyir me al, al tema. No? Aquesta és la, la qüestió que ja l'estàvem veient com amb, amb aquests anàlisis de, bueno, de culturals eh, de la de la Brindy, de la de Quigí, eh, etc. Aquí el, un llibre que també eh, bueno, és, eh, és bueno, un llibre molt, molt intel·ligent, eh, molt centrat en els anàlisis del, del Frederick eh, Jameson, del, del Marc Físic, en aquest, eh, en aquest subtest de la privatització del, de l'estrès, Mm, si primer hem denominat amb la Gali d'Ardot com funciona en general eh, la lògica d'aquesta màquina cultural de què ens parlava Agamben i com el procés de subjectivació és com un procés eh, d'empresa, mm, he seleccionat diferents cites que fan al·lusió a aspectes de la nostra sensibilitat, per aterrar-ho, que es veuen modificats. Aleshores, així veiem com l'espai, el que abans s'entenia espai de treball, cambia eh, justamente. justament. Mark Fisher, el ciberespacio vuelve obsoleto el concepto clásico del espacio de trabajo. es interesante porque además a aquest concepto era el que definía la forma de explotación, perquè la fábrica. o la casa. En un mundo en el que se espera de nosotros que podamos responder un email de trabajo casi a cualquier hora del día, el trabajo no se limita ya a un lugar o un horario. No hay escape. Y no solo porque el trabajo se expande sin límites, estos procesos comenzaron a colarse en la libido, de manera que el estrangulamiento que provoca el exceso de las telecomunicaciones no se experimenta necesariamente como algo displacentero. Aquí Fisher es muy interesante porque dice, y es que además nos gusta. es decir, es muy excitante y que aquesta excitació ens produeix molt de plaer, molt de plaer. Rebre en mi, algú m'ha like, etc. Y aquest play si volguem fer eh, servir termes tècnics, obviamente no es plaer, es eh, eh, en termes eh, lacanians, és, és un plaer eh, porque perquè ens agrada allò que ens explota en los No pueden irse de vacaciones sin llevarse la oficina a cuestas. Su oficina está en su teléfono. Me interesa eso que en, en, en un texto molt antic, que uno un los que, al meu entendre, eh, inicia una reflexión eh, filosófico política sobre la mandra, es decir, dir, el dret la paresa, la Paul el gran problema que assenyalava Paul Lafargue ja passava per l'economia libidina, perquè deia el problema dels treballadors és que estan enamorats del seu treball. És que la seva passió és el seu treball. I així és que no hi ha qui les saque de ahí. Ahí no ha qui les saque de idea de que uno tiene que trabajar sempre i en tot moment, perquè si no, no vale absolutament res. Bueno, avui dia justament és aquest, el paradigma del tot, eh, del tot eh, institut, no? aquesta passió pel que fem. No? Do what you love, love what you like, totes aquestes coses. Però tenim aquest fragment pel que fa a la ubiquitat de l'espai. Pel que fa al temps, mm, passa una cosa molt, molt semblant. Bueno, M'interessa veure com aquests autors, a poc a poc, van veient que justament les condicions de la nostra existència, és a dir, l'espai i el temps, canvien. Considerats en la seva historicitat, eh, canvien. I m'agrada també moltíssim, veritablement moltíssim, que Becky G tingués intel·ligència de titular a la seva cançó 24-7, així com Jonathan Crary ho va fer en, en aquest llibre que el recomani moltíssim i que em sembla una joia. La temporalitat 24-7, eh, llegeix, és un tiempo de indiferència en el qual la fragilitat de la vida humana és cada vegada més inadecuada i el sueño no és necessari ni inevitable. Aquí, Crary parla bàsicament com de la mm, pejorització o de la eh, moralització negativa de, del somni, de dormir, de descansar, eh, etc. I a més, i eh, hi ha un autor que és Miguel Ángel Hernández, que té un llibret que es diu El don de la siesta, que és deliciós, també podria parlar de tota aquesta empresa que es fa al voltant de la son. És a dir, eh, tot aquest concepte de la power nap i les arquitectures urbanes que desenvolupa, aquesta idea de que a l'smartwatch o al rejongi ens mida, ens mesuri les hores de son, les hores de son pur, es diga si hem de dormir més o menys, etc etc etc. Diguem, John Gary reflexiona sobre aquests fenòmens i, i sobre d'altres, diguem, eh, que parlen de la relació del, del capitalisme amb el temps i amb la som al llarg de, del segle XX. en relación con el trabajo, propone como posible, incluso normal, la idea de trabajar sin pausa, sin límites. Está en línea con lo que es inanimado, inerte o lo que no envejece. Como una exhortación publicitaria, decreta la absoluta disponibilidad y, por tanto, el carácter ininterrumpido de las necesidades y de su incitación, como también su insatisfacción perpetua. La ausencia de restricciones en el consumo no es solo temporal. Estamos mucho más allá de esa era en la que fundamentalmente se acumulaban cosas. De aquí crearía Small interior. Ahora nuestros cuerpos e identidades asimilan un exceso en constante expansión de servicios, imágenes, procedimientos y productos químicos en cantidades tóxicas y a menudo fatales. el, problema es, bueno, ¿qué hago en mi tiempo libre? Tengo filming, Netflix, Prime Video, HBO, hay una exposición fuera, hay una charla en la casa Orlandai de un tal Juan Evaristo diciendo estupideces sobre el tiempo. O sea, ¿qué hago? O un acceso constant dosis y en relació amb aquest accés, bueno, la sensació de que mai som el, mateix, som el suficient, de que sempre, ja no de que no hem acomplit el nostre deure, sinó de que sempre podríem haver gaudit més del que hem gaudit. És aquesta qüestió de la maximització del plaer com una nova màxima, com un nou imperatiu. No? És a dir, no el límit del deure, sinó la deslimitació d'un plaer eh, que potencialment eh, es pot maximalitzar eh, indefinidament. I això és el que explica el Jonathan eh, Crary. La darrera cita que, que portava per fer pensable i per encardinar aquestes qüestions eh, és de l'Eva Iluz. Bueno, això és un, un text que va ser originalment un, un paper que s'ha publicat fa poc, que es diu El capital sexual, però bueno, no puc sinó remetre-me a tota l'obra de l'Eva Iluz i tot el seu pensament del capitalisme de les emocions, eh, a mi m'interessa molt, per exemple, un llibret que, diu, que es diu Intimidades congelades, perquè altres llibres, El fin de l'amor, Por qué duele l'amor, bueno, tants, tants, tants d'altres. I així, Eva Youth i Dana Kaplan defineixen la idea de capital sexual. Nosaltres ja n'havíem escoltat parlar eh, d'un capital simbòlic o d'un capital cultural, d'un capital social. Eh, ens hem sentit hem sentit ser denominats com a capital humà o com a recursos humans, eh, la Eva Luz i la Dana Kaplan es fixen en aquest capital sexual, que és quelcom que explica molt bé com funciona la productivitat a tot l'espai, per exemple, de les xarxes socials o de les modes, si volem, etc. El capital sexual tardomoderno, expliquen, no se refiere totalmente a jerarquías de deseabilidad erótica en la sociedad y sistemas de intercambio resultantes. más bien vemos este tipo de capital sexual como una variante del capital humano. Eso significa que la propia vida sexual, las experiencias, los efectos y deseos sexuales, se convierte en una fuente de valor en sí misma e incluso puede ser utilizada en el empleo. El capital sexual tardomoderno describe la distribución desigual del sexo como capital humano. Algunas personas son más propensas que otras a obtener autoestima a partir de su vida sexual y además están en una mejor posición para utilizar su capital sexual en su vida professional. Per què em sembla tan intel·ligent aquest, aquest concepte que s'inventen eh, aquestes eh, autores? Bueno, perquè ens fa comprendre, des d'un punt de vista productiu, el gimnàs, l'indústria del, del maquillatge, del, del make-up, l'indústria de la moda, la indústria musical sencera, etc. Per què? Perquè ens està proveint formes d'augmentar el nostre capital sexual o d'invertir el nostre capital sexual per ascendre socialment, per trobar feina, perquè la nostra vida tingui un sentit o tingui una estructura, etc. I, òbviament, totes les, les eh, aplicacions, no? que eh, n'hi ha tantíssimes ara com a eh, Tinder, eh, Grindr, OkCupid, alquilar un tio, i d'altres que ara són socials però que tenien un origen també, diguem, eh, sexoafectiu, com a Facebook, o d'altres que, tot i que mai haver tingut un propòsit sexoafectiu, sempre l'acaben tenint, eh, com a LinkedIn, com... s'entén molt bé el funcionament de totes aquestes eh, xarxes com una producció, maximització i e inversió de capital eh, sexual. Aquest seria, diguem, eh, em, em sembla, Llavors, és la, bueno, la qüestió de, de Sloterdijk que, que he explicat eh, abans. Aquestes serien, diguem, les especificitats que adopta avui la subjectivació i el paradigma de la operativitat. <laughs> I he posat aquesta canció It's so easy to fall in love perquè penso que ara s'entén molt bé en aquesta època de, de seducció eh, generalitzada. I és precisament per això mm, que estem particularment en un en una sort de cul-de-sac, en una sort de carreró sense sortida. Eh, justament perquè allò que constitueix la nostra presó és el centre comercial, és a dir, és aquesta sensació de contínua llibertat. Eh, la Rochefoucauld té una màxima que a mi sempre bueno, m'ha semblat molt interessant i que ens ajuda a pensar el potencial polític o eticopolític del territori sencer de les arts. Diu la Rochefoucauld, existen persones que jamás se hubieran enamorado de no haver oído hablar del amor. Podríem dir també, existen persones que jamás habrían sabido que están cansadas de no haber oído hablar del burnout, per exemple. No sé. Aleshores, és com si d'alguna forma mm, ja no tinguérem, haguéssim perdut el vocabulari de la llibertat, que és una expressió de la oxigen. És a dir, com si fórem pobres en experiència perquè som incapaços, diguem, de connectar amb tot un seguit de malestars que ens estan encarnant. I si no som capaces de sentir aquests malestars i denunciar-los, no podem polititzar-los. És a dir, no podem criticar-los, no podem emancipar-nos d'ells, etc. Pensa que una de les, de les, dels malestars eh, per excel·lència en aquest sentit és el del cansament i el del burnout, con la consecuente estrès, ansiedad i depressió. I si voleu veure els índexs de suïcidi en la joventut, de depressió en la joventut, eh, bueno, els teniu en tots els, en tots els diaris perquè darrerament, pense per sort, eh, s'està fent tema. És a dir, en el cas del, del cansament, el cansament és alguna cosa que directament està mal vista, que s'ha d'amagar sempre. És a dir, on mai pots reconèixer que està cansat? Perquè és un gest de debilitat, perquè és un gest de no competitivitat, de no estar competint hom ha d'anar al treball no seriós i obedient com abans, sinó alegre, content, és a dir, amb les seves emocions sobreexcitades. Perquè és justament alegre i content com produirà més. I això ho sap molt bé Google des del primer moment on va instal·lar grans espais de joc a les seves oficines. Com, bueno, vosotros el deadline ja lo tenéis i ja sabéis com podeu ser despedidos lo que tenéis que fer. Por lo demás, aquí tenéis una guarderia, Aquí tenéis mesas de billar y PlayStations. Haced lo que os dé la gana. Pero estar siempre contentos porque si trabajaréis más, seréis más creativos, tendréis más ideas, resolveréis más problemes, etcétera, etcétera, eh, etcétera. Però el que m'interessa és que el cansament i moltes passions tristes vinculats amb ell, que són el símptoma d'un malestar eh, i, i diguem, d'una explotació diguem, estructural que ens atravessa, estan contínuament mal vistos, censurats, s'han d'ocultar, etc etc etc. Això es veu també molt bé a l'educació eh, secundària, on l'esforç està tan moralitzat eh, i on sempre es premia treballar constantment, estar content a classe, etc etc. Fins i tot, diguem, es pot valorar i puntuar com els alumnes mostren una bona disposició a la feina, estan sempre contents amb la feina, etc. No? És a dir, el cansament és una cosa que comença a deixar de ser verbalitzada o de la que deixem de ser conscients, tot i que sempre estem cansats, perquè sem sempre estem amb aquest accés d'activitats, amb aquest accés de feina. Què és el que està ben vist? Sobretot, fingir com està absolutament eh, de poder desbordat, com té milà de coses a fer. I n'hi ha un llibre del David Greber eh, que es diu Trabajos de mierda, que és, bueno, que és, que és molt interessant aquest eh, respecte, perquè justament parla de casos on persones són contractades per no fer res, però precisament per donar una impressió, és una de les coses que explica en un dels capítols, té una tesi molt més eh, complexa, persones que són contractades a oficines, a subcontrates, a bufers d'advocats, etc i no fan res, però han de fingir que sempre estan fent moltíssimes coses, que el bufet d'advocats està saturat, que estan donant-ho tot, etc etc. perquè és aquest, justament, eh, l'ideal de vida bona que es, que es persegueix. És per això justament, si la inèrcia és l'estrès, el fer i el no deixar de produir, que ens hem de preguntar com no fer res. D'on podem treure la força per a rendir-nos, la força per a no fer res, per a parar d'una vegada per totes. És com si ara la llibertat fos, d'entrada, una certa resistència o tingués com a lema allò que deia el Bartleby, el Bartleby I would prefer not to, és a dir, preferiria no fer-ho, com basta ja. I aleshores, si, fem, eh, si parem atenció al que deia la Rosfoucault o al que deia el Sisek, o aquesta frase que és de Jameson, el Mark Fisher la reformula o la repeteix o la fa famosa i jo la senyalé també, segons la qual és més fàcil imaginar, imaginar la fi del món que la fi, jo dic, de l'autorealització. La pregunta meva és, bueno, podríem trobar a les arts podríem trobar exemples, formes d'acció, concepcions del cos, etc., termes, paraules, que ens permetessin justament alliberar-nos de tota aquesta explotació, de la creativitat, de la competitivitat, de ser un mateix? Podríem trobar els mitjans estètics per enriquir la nostra experiència i d'aquesta forma potser allunyar-nos, a separar-nos tant com siga possible d'aquest imperatiu que no fa sinó convertir-nos en uns miserables? Este es, es el de la, de la Chantal Ackerman. sigui, bueno, digo, perquè ja es, tenim, estem poc sobre temps, eh, havia preparat una petita pel·li, eh, que no podrem veure, però bueno, se la passaré al Ferran. És un curtmetratge d'uns 100 minuts que va fer la Santa Lackerman a finals dels 70, per això començàvem amb Jean Dillman i acabàvem amb Lackerman també, que es diu eh, portrait d'une No? El, el, és el retrat, l'autorretrat seria el retrat d'una eh, mandrosa. Mm, I és justament, són 7 minuts on la Santa Ackerman només s'alça del llit. S'alça del llit i sempre, di, i sempre diem posterga a un moment eh, futur les coses que ha de fer. És a dir, diu, ai, en un moment m'alce, ai, fuma aquest cigarret i vaig al lavabo. Ai, sí, vaig a prendre les meves vitamines i després neteja la taula. És a dir, està, diguem, assentat en una certa idea de la, de la, bueno, de la procrastinació o de la postergació. I és ahir on s'obre una concepció del temps, una vivència del temps, que és molt diferent a la de la Jan Dillman. Perquè, tot i que en cap dels films n'hi hagi pròpiament una trama, sinó només accions, en una tenim un grandiós sentiment de tedi i en altre el tenim de jovialitat hi ha una cosa, mm, alguna estructura d'experiència que s'està assajant en aquest film. Això li ho passarà al Ferran, per ara, per acabar, vaig a un, petit, un fragment d'un poema de l'Àlvaro de Campos, que sabeu que és un heterònim del PSOE, i una cita de la, de la Marguerite Duràs. eh, i amb això acabarà la sessió, i també bueno, es comprendrà com el, el, la, la següent sessió, la de l'Institut del Tiempo Suspendido, es diu No tinc temps, Y la segunda, de l'Albert Jornet has No tinc treball, bueno, quan tinc massa. a l'hora de Campos, sí, estoy cansado. Y sonriéndome por dentro de que el cansancio sea tan solo esto, unas ganas de sueño en el cuerpo, un deseo de no pensar en el alma y, sobre todo, una tranquilidad lúcida del entendimiento retrospectivo. Y esta lujuria muda de no tener ya esperanzas. Què m'interessa d'aquest poema, per exemple? D'entrada, que comença amb una afirmació del cansament. Sí, estoy cansado. Sembla una beneiteria, però és justament això el que nosaltres no podem fer o el que és mal educat reconèixer, que estem cansats. Llavors, és molt interessant, el Byung-Chul Han en aquest llibre, crec que és de los que tiene que valer más o menos la pena, La societat del cansancio, deia com la societat del cansancio coincide d'alguna forma amb la societat de l'energia, no? Álvaro de Campos comença diguem, reconeixent aquest malestar i la forma que té de desenvolupar o d'evitar el seu cansament m'interessa perquè eh, són fórmules que recorden molt el que deia el Bartleby o que parlen de, o que tracten de respondre a la pregunta kantiana reformulada, que ja no seria què debo hacer? sinó ho puedo no hacer? És a dir, no es tracta de pensar una potència per fer coses, sinó una potència per deixar de fer-les. I així, si us fixeu, l'Àlvaro de Campos parla d'un deseo de no, una lujuria de no, eh, unes ganes de sueños, és a dir, de no estar despert, com si en el cansament, la forma d'evitar el cansament i de reconèixer-lo fos una denegació d'entrar de les nostres, de totes aquestes expectatives estúpides que anem carregant tota la nostra vida, què he de ser, què vull fer, on vull treballar, ascensió, etc. Como si fuese también un impasse, una forma de detenir al proceso de autosubjetivación es decir, no pensar en el alma, no pensar en quién soy, qué me hace especial, cuál es mi nombre, cuál es mi signo del zodiaco, qué color me gusta más, qué foto pongo en las redes, qué, historia hago ahora, qué baile hago ahora, etcétera, etcétera. Y unas ganas de sueño, irse a dormir, es decir dir, de deixar d'actuar. Eh, M'interessava i ho deixo per al, al debat, com, si bé mm, aquesta estratègia concreta, que en absolut és l'única, de, de dissidència estètico-política de l'imperatiu de, de la productivitat, pot tindre també mm, una resolució mm, molt, molt més institucional o de dret. Eh, ja Paul Lafargue parlava del, de acotar la setmana laboral i de reduir els dies de treball altres autors com el Bertrand Russell feien el, el mateix. És molt interessant que unes dècades després, eh, Benjamin serà un dels grans teoritzadors, també amb, amb Rosa Luxemburgo i amb Sorel, <clears throat> de la vaga. <clears throat> I com justament el que avui en dia està en perill, si fem, eh, si fem atenció a, a, aquest, a aquesta perspectiva institucional, és bueno, el dret a la vaga, per descomptat, la llei Mordaz, etc. Però sobretot el dret a la jubilació, no? sortia fa poc eh, un informe, no sé si era de la Unió Europea, on deia que dormien massa, que havien de dormir menys i treballar més. Eh, I com també l'escrivà, el, el ministre de, de Treball, deia que s'hauria de perjuncar la jubilació als 70, fins als 75 anys, perquè som un país de vagos, ja se sabe. I com també alguns partits polítics tracten de defensar eh, alguna cosa com un dret al descans. bueno, és una de les formes de, de, de continuar aquest, aquest eh, pensament, jo m'estava quedant ara humilment en la part com més estètica i vull acabar amb la Marguerite Duras, <clears throat> eh, que és qui dona, diguem, títol a, a aquest sigle. Diu, Je fais des films pour occuper mon temps. Si j'avais la force de ne rien faire, je ne ferais rien. C'est parce que je n'ai pas la force de ne m'occuper à rien que je fais des films. Pour aucune autre raison. C'est là le plus vrai de tout ce que je peux dire sur mon entreprise. Hago películas para ocupar mi tiempo. Si tuviera la fuerza de no hacer nada, no haría nada. Si tingués la força de no fer res, no faría res. bueno, pense que es tracta avui dia precisament de pensar com articular aquesta força. Moltes gràcies. Bravo, <laughs> molt bé, Juan. Moltes gràcies per tot com, com el Juan ha dit, ara és moment de, de compartir. Qui vulgui fer alguna proposta, eh, aixequi el, la mà o, o, o s'activi ella o ella mateixa el, el micròfon. Endavant. Ah, mira, Javier López vol? Doncs, doncs endavant. Hola, muy buenas. Es que no, encuentro, no encontraba el, la mano, <laughs> el coro de la mano. Eh, bueno, un placer, eh, un placer, Juan Maristo, escucharte. Eh, además, es, un montón de cosas has, presentado y, bueno, me parece que, acotas la cuestión para, el ciclo de una manera formidable. El, campo de juego queda, muy, bien, muy, bien, muy bien presentado y, y de entre montón de cosas que, has, que has tocado. Estaba pensando ahora, o sea, hay muchas, ¿no? Que, pero por, ir a una eh, cuestión um, que has terminado con, ha partido al final, que era la, cuestión del cansancio. Eh, ¿Cómo, de alguna manera, eh, la podemos conectar con, otra a la que le has dedicado unos minutos, además, muy, muy lúcidos, ¿no? sobre, sobre el deporte? porque precisamente el deporte es el espacio donde eh, no puedes, no, importa el cansancio, precisamente. El cansancio, em, en, realidad es muy curioso lo que ocurre también con el deporte, la contradicción intrínseca del, deporte, que, consigue, que por una parte eh, exige el cultivo del cuerpo para poder ser competitivo, pero al mismo tiempo para poder ser competitivo exige el desprecio de tu cuerpo. Eh, tienes que estar forzando constantemente tu cuerpo e ignorando las señales e incluso eh, no hay nada menos saludable que el deporte. ¿no? Eh, el deporte no es salud, precisamente. El ejercicio es salud, pero no el deporte. Em, y eso es muy, es muy, es muy curioso cómo, por ejemplo, eh, se retratan los, se presentan los medios de comunicación. Yo creo que estos últimos años ya se está haciendo menos, me imagino, porque sociedades médicas, me imagino, de cardiólogos habrán dado un, toque, ¿no? Pero acordaos cómo era muy frecuente en, los minutos de los telediarios de deportes presentarnos a gente que se despanzurraba eh, llegando a una maratón, eh, que, caía eh, como, como, como, una manifestación, como una lección, de, como una lección de superación, cuando cualquier médico diría, mm, mm, pero ¿qué está usted haciendo? ¿no? gente que está poniendo en peligro su vida. ¿no? Entonces, en ese sentido, me, me, parece que el, el, deporte, hilándolo con, con, lo que, con lo que presentabas, el deporte también es una eh, tiene un componente narrativo en un, en un, espacio donde nos resulta muy difícil eh, narrar nuestras vidas, por, precisamente por la cuestión del tiempo, ¿no? por, la, la, cuestión de, la, de, esta temporalidad eh, continua, sin, sin, cesuras. Pero, claro, el, deporte fundamentalmente tiene una función épica. ¿no? me gustaría si pudieras comentar eso, ¿no? la, la, cuestión de la épica, de la épica en el deporte eh, la temporalidad de la épica, la extraña temporalidad de la épica, ¿no? En, en, el deporte es registro. Eh, eh, y eso tiene mucho que ver precisamente con, con, el, con el, capitalismo cultural, ¿no? Y con, precisamente el, giro neoliberal. cómo automáticamente nos, nos convertimos en, registros de nosotros mismos, ¿no? de nuestra propia performance. tenemos que estar constantemente con nuestros dispositivos, eh, viendo cuáles son nuestras pulsaciones, los gráficos, por dónde hemos corrido, cuánto hemos corrido, etcétera, etcétera. ¿no? Em, es disciplina, evidentemente, es superación y luego hay una, hay una, es espectáculo, el deporte se ha convertido en espectáculo, incluso en esta cuestión del capital sexual, el deporte y, en el capital erótico igual, el deporte se convierte en algo que hay que enseñar, que hacemos. ¿no? Hay que proyectar esa imagen de deportistas. Em, eh, el deporte no tiene sentido si nadie lo ve. Entonces es simplemente ejercicio. <laughs> Pero el deporte tiene que servir, tiene que mostrarse, ¿no? Y, ya por último, eh, precisamente em, estos días lo estamos viendo. O sea, que yo soy muy partidario de lo del deporte, ¿no? Lo de, creo que el deporte. Em, yo una ilusión que tengo es escribir un libro sobre, sobre el deporte, el deporte y capitalismo, ¿no? me parece que es una cosa fascinante. Cómo el deporte lo estamos viendo estos días, por ejemplo, en casos como el de Djokovic o en casos ahora como en Arabia Saudí con la Supercopa de España, el deporte eh, es una jurisdicción aparte. El, deporte se ha convertido en un espacio completamente aparte que además tiene sus propias leyes, sus propios códigos y sus propios códigos legales y morales. Hay una excepción, es un espacio excepcional donde se permiten cosas que ningún otro eh, espacio se permitirían. Para empezar, por ejemplo, la violencia arreglada. Es decir, si en, la vida normal alguien le, pega un codazo a otra persona y le rompe la nariz, eh, probablemente tendría que ir al juzgado. Pero si lo acotas en un campo, eh, mm, es una tarjeta roja si te pillan. <laughs> ¿No? Mm, mm, eh, desde, el, su misma condición implica que es un espacio de excepción. y luego ya, claro, se convierte eh, incluso en una jurisdicción. Eh, ¿no? sé, son un montón de, son como ideas ¿no? Eh, que lanzo al debate con la, bueno, con la, felicitación y, manifestarte bueno, el gusto con, que, que te, con que te he escuchado. Gracias. No, bueno, genial, Javier, muchísimas gracias porque intervención es un, un, excurso excelente para, bueno, un tema que como dices, pues yo me mencionaba, dejaba ahí eh, señalado, pero no, desarrollaba propiamente. Yo creo que, y bueno, por, dejar la cita pedante hecha, yo creo que la Valida Ardot en el, libro este hablan muy bien del, del, bueno, del, deportista como, como este nuevo paradigma, como este nuevo modelo de, de sujeto. Mm, pero bueno, trato de meramente comentar porque bueno, estoy muy de acuerdo con las cosas que, que señalas, eh, sí que creo que para el, trabajo que yo me propongo hacer, que es un trabajo como se ve, como estético-político, de la dimensión política de la estética, o si se quiere ranserianamente, ¿no? de los repartos de lo sensible, es muy lúcido y muy, muy interesante ver cómo el deporte trae una poética propia, que se relaciona con un género mm, absolutamente clásico donde lo haya, que es el género de la épica, eh, eso hablaría muy claramente de la solidaridad entre deportistas y superhéroes. Eh, y, bueno, sobre todo como hay una, permeabilidad entre los dos eh, aspectos, Es decir, hay, superhéroes que se, convierten en, deportistas, deportistas que son tratados como superhéroes. Por ejemplo, pienso ahora en el si pensamos en el, capital, en el Capitán eh, América, lo que pasa es que es un tipo al que dopan, ¿no? Es decir, lo somet, O bueno, y con Hulk pasa también algo similar, y con una de las versiones del, Joker, el, Joker de Tim Burton, también es alguien dopado que obtiene unas mm, cualidades físicas eh, sobresalientes. Y si volvemos a, la, cuestión, digamos, de, la, de la trama, si se quiere, Mm, claro, la, épica o la gesta del héroe superhéroe y la gesta del, deportista son muy, muy ¿no? Porque hay toda una serie de momentos de tribulación, de fracaso, de caer, etcétera, pero todos son vistos muy hegelianamente como momentos de un proceso mayor que son, bueno, que al final es siempre el proceso de una erección. Porque obviamente este, este imaginario y eso lo, explicaba muy bien eh, Carla Lonchi eh, en ese librito de Escupamos sobre Hegel. En algún momento, obviamente, es un texto que no es de esta época, o sea, es de, hace tres, de unas cuatro décadas, cinco décadas, <laughs> estamos un poco locos, eh, más atrás, pero lo señala muy bien. Es decir, cómo este de la competitividad y, de la creatividad y de la autenticidad son rasgos como muy masculinos. Eh, o que forman parte de la posición discursiva que habitualmente se denomina eh, masculinidad en el sistema sexogénero, si lo queremos decir así como esquivando ¿no? todos los problemas que, esta terminología puede, puede traer. En cualquier caso, justamente es la historia de una erección. Eh, normalmente en los bancos y en Ragnarok se dice la historia de una superación o la historia de la salvación de la galaxia. Pero justamente está esta idea. Es más fácil imaginar el fin del mundo, o sea, ahí están los Vengadores, ahí la galaxia para arriba y para abajo, que el fin de la autorrealización. O sea, lo que está claro es que la idea de darlo todo y superarse eh, funciona. Y eso me parece importante, de esta estructura de la trama como una estructura de la elección, de la superación, ¿no? del, crecimiento, ¿no? de unas tribulaciones que son momentos que se niegan a sí mismos para firmar una unidad superior, ¿no? con esta jerga hegeliana, creo que constituye eh, muy sólidamente, y, creo que es un, problema, bueno, nuestra sensibilidad. Y lo digo tan sencillamente porque la película de Jan Dillman y el diario de la perezosa, una dura tres horas y pico, el otro dura siete minutos, hoy en día son insoportables, porque son muy largos y porque no pasa nada. O sea, quiero decir, bueno, me gusta de este desplazamiento de reflexionar y más íntimas, pero son rápidamente como, no, no, no soportamos películas donde no pase nada, no las soportamos. Hoy en día, incluso, es un poco miserable. Pero toda una serie de, películas son desprestigiadas a un nivel general porque no cumplen justamente una trama épica, una trama de superación, de una peripecia como una concatenación de acciones, etc. Y eso es, eso es interesante porque si atendemos a que esta trama de superación está marcada por la competitividad y por la creatividad, que son cualidades que forman parte de una discursividad masculina, vemos como siempre el sujeto ya sea eh, Wonder Woman, la Capitana Marvel o Superman, es un sujeto masculino. Eso creo que es muy interesante también. O hablando de, la cuestión de la, sensibilidad ampliamente, ¿no? De lesianamente, si quieren, entendida como, el problema del, deseo y de una afirmatividad de, la vida. Entonces, bueno, eso por, glosar lo que señalas, que creo que está sumamente, sumamente bien, bien traído. Y eso habla claramente del carácter ejemplar ético de los deportistas, de cómo Nadal está siempre, Nadal y tantos otros opinando en política, Djokovic se puede saltar la torre tal. Los diarios de ciertos medios rápidamente ven en Djokovic ¿no? un valor que aglutina demandas de su sector. Entonces, ABC, Djokovic aparece pidiendo libertad, el linchamiento a Djokovic, etcétera, etcétera. Y sí que me parece muy, muy interesante, ya en términos de teología política, esto desarrollaría otra reflexión, bueno, justamente que el deporte empieza siendo un espacio de excepción y como excepción construye una jurisdicción propia. Pero bueno, o sea, creo, o sea, que, creo es que, bueno, es que has usado los términos como más calientes, ¿no? O sea, eso llevaría toda una, una deriva súper interesante de reflexión y, y, creo que es muy, muy acertado. Y, a propósito de la, de la espectacularización del, del deporte, eh, también, ¿no? Si volvemos a, este campo, digamos, eh, eh, estético, Mm. bueno, llama mucha, mucha atención o es recurrente desde hace mucho, mucho tiempo, al menos desde el tiempo en el que se puso de moda eso que se llamaban las supermodelos y los metrosexuales, que es como los años 2000, como David Beckham eh, y Claudia Schiffer, por ejemplo, años 90, 2000, eh, donde justamente hay, un, hay, un, eh, hay una forma del cuerpo, que es la del deportista, que se convierte, digamos, en la pauta, si se quiere, de la nueva, del, nuevo Adonis, ¿no? Del nuevo Adonis y de la nueva Venus, ¿no? Es decir, son deportistas y están muy musculados, y bueno, entonces la tableta de chocolate, bueno, todas estas cosas como que ya sabemos eh, demasiado. Pero sí que me, claro, me interesa mucho esto porque habla de cómo valores propiamente deportivos caen en la estética y en el mundo del espectáculo más eh, general, caen en la ética, caen en la política, caen en la jurisdicción. está esa expansión, a través del ejemplo que, tan, con tanto acierto has traído, se van expandiendo justamente a esferas de la existencia donde supuestamente no, no tendrían nada que, que, decir. Pero sí, sí, si escribes ese libro del deporte, iré corriendo controlando mis pulsaciones para leerlo. <laughs> Pero nada, gracias Javier, mil gracias, de verdad. Eh, bé, hem passat una mica de l'hora, però si voleu podem seguir. Qui, qui vulgui marxar, que, que, que marxi, que no se senti pressionat o pressionat per seguir, però bé, endavant. Si voleu, algú més té més preguntes, ja ho sabeu. Hola. Bueno, primero de todo, eh, darte las gracias, la enhorabuena también, porque he disfrutado muchísimo la, la exposición Y yo quería em, preguntar en relación al, papel que tiene la tecnología, porque también en, Modern Times de Charles Chaplin, ¿no? la, la, propia maquinaria en la línea de montaje o, o, la máquina esa que les venden sobre cómo comer, ¿no? para no perder ni un segundo, pues como que eso me ha recordado mm, que, a través de la tecnología, en cierto modo, parece que se materializa toda esta ideología neoliberal. Bueno, en ese caso de la disciplina, ¿no? pero ahora a lo mejor podríamos decir también que se aplicaría en, la sociedad neoliberal o que obliga o mm, es como quien lleva la batuta de cómo es esta coreografía del cuerpo. ¿no? Y, que, y, mm, vale, la, pregunta sería si, esta, em, si es posible una tecnología otra sin función, por ejemplo, que invite a la inoperancia, o si esto sería contradictorio en sí mismo, porque de algún modo correspondería otra vez como a una lógica de operatividad que consiste en que la gente no haga, pero igualmente es como que viene dictado, ¿no? Y, que sigue, sigue no siendo posible este fin de la... Bueno, no, en este caso no sé si se aplica a la autorrealización, pero como que no hay agencia eh, del sujeto porque pues una, arquitectura decidiría que no hagas nada, pero mm, a lo mejor no, no, habría salido del, propio sujeto. O sea, eh, lo que quiero preguntar es si esta, esta posibilidad de la inoperancia es solo un, puede solo ser una acción reivindicativa, eh, revolucionaria contra, eh, contra el sistema actual que proviene del sujeto, como este hackeo que apuntabas al principio, o si bien se pueden pueden existir tecnologías otras, pues eso, que a lo mejor no tengan ese componente teleológico, que no tengan función o, o esto, bueno. Eh, no sé, què opines sobre el tema? Sí. Puc fer un petit incís, ajuntant les dues preguntes, les del Javier i el Víctor? Tinc una amiga que està obsessionada, bueno, obsessionada no, però té una aplicació que li mesura la qualitat del son i cada matí quan s'aixeca Mira, quantes hores de son profund ha tingut, quantes hores de son normal i quantes hores de son poc d'això. I, lo, I hace un story con eso. Uh, no sé si fa una story, però, però a mi no. Eh, sempre m'ho comenta. Ah, avui he dormit una hora profundament, estic molt content. Vale. Sí, no, bueno, ho, ho deia en broma perquè el, el Miguel Ángel Hernández, aquest, aquest autor, en El don de la siesta, que és un llibret molt breu, parla d'aquestes aplicacions i no, però, bueno, perquè també tinc, tinc un amic que, que m'estimen molt, eh, bueno, es dedica profesionalmente es treballa en un gimnasio i així, justamente todos tots els matins una foto de com ha dormit y no sé si te vegades al final del día de cómo han de com ha la gráfica de las seves bueno, com, per, per però sí, sí, és, és del tot el ejemplo Y por, la pregunta, que me parece como la gran pregunta, eh, o, o, si quieres como la pregunta ludita, si se quiere, bueno, Vamos a ver, a ver cómo puedo eh, responder sin ser muy, muy rápido. Bien, hay una, eh, al menos una tendencia eh, contemporánea de, que recorre el siglo XX de pensamiento que encuentra o que reconoce en la tecnología inherentemente una forma de alienación o una forma de explotación, etc. El gran tecnófobo por excelencia es Heidegger, que ya se horrorizaba porque la gente leyera un periódico y subiera al tren en serio tiempo. Entonces eso ya era o peor. Bueno, Heidegger, a pesar de su eh, tecnofobia, decía una cosa sumamente inteligente que habla muy bien a propósito de lo que tú señalabas, y es que la tecnología, lo, que, hace Heidegger y hacen otros autores más o menos contemporáneos como Ernst Junger, Ernst, pronunciaré, es desplazar la concepción ilustrada de la técnica eh, por otra. ¿no? La concepción ilustrada de la técnica es aquella en la que, bueno, eh, los instrumentos no son en sí mismos ni buenos ni malos. Según la voluntad del sujeto que los use, pueden contribuir a hacer el bien del mundo y traer la paz mundial o a sumirnos en el desastre. Es como la voluntad ilustrada que parte de un presupuesto de que hay una subjetividad trascendental allende a, la historia que comparte unos ciertos esquemas. Lo que Heidegger dice es que toda técnica, dicho rápido, es una tecnología. Es, decir, eh, que la tecnología no es que en sí misma sea el mal, aunque para Heidegger eh, lo fuera, pero que la tecnología en sí misma es una lógica. Es decir, trae consigo, si se quiere, un reparto de lo sensible, una forma de conformar nuestra sensibilidad. Entonces, uno dirá, bueno, estas palabras tan vagas eh, me parecen muy estúpidas, no las entiendo, pero por eso me he preocupado por poner tantos ejemplos. Porque hay una concepción del espacio y del tiempo muy concretas en Modern Times. Hay una coreografía del cuerpo muy concreta en eh, Modern Times. Y eh, no solo una coreografía del cuerpo, sino también toda una serie de valores eh, que están en la propia tecnología. En ese caso, una tecnología fabril ¿no? de la reproducción fordista, etcétera, etcétera. Si nos vamos a las tecnologías que tenemos ahora, también, claro, hay un esquema de acción y de vida predeterminado en ellas. He puesto varios ejemplos, como por ejemplo el, multitasking, es como ahora yo puedo tener esta pantalla, pero pueden estar llegándome mensajes por WhatsApp, recibiendo correos, en la pausa yo podría haber contestado dos correos, al mismo tiempo estar descargándome una película, tener un libro abierto, etc. Pero es también una concepción del tiempo como tiempo eh, instantáneo, eh, reducir, esto Adorno lo explica muy bien en, Dialéctica de Ilustración, reducir el tiempo de la contemplación al tiempo del reconocimiento, por ejemplo, eso en las stories está muy, muy, muy claro. Eh, promocionar unas partes del cuerpo en concreto en detrimento de, otras, es decir, aceptar y consumir el cuerpo de una forma concreta, y esto en, en las redes sociales, Tinder y así, eh, se ve también muy bien. Quiero decir, eso que le pasaba a Chaplin cuando salía de la fábrica, que iba moviéndose así, como repitiendo los zapatos, nosotros de alguna forma lo hacemos ahora, cuando sabemos la forma ergonómica perfecta de mover el brazo, cómo correr, cómo nadar, cómo dormir, qué postura, eh, etc. Y sobre todo estas tecnologías, que son como tecnologías muy vinculadas a ideas de, inmediatez y de indefinición, yo creo que la idea del scrolling lo pone eh, muy de manifiesto, traen esta sensibilidad a otra, pero también traen estos, eh, estos eh, valores otros, ¿no? Porque, por ejemplo, las redes sociales nunca se acaban. O de entrada es un pensamiento que nunca se acaba, ¿no? Es una muy, muy curiosa, muy extraño ¿no? Y uno diría, bueno, y es que además son gratis. Pues, muy perturbador, ¿no? Eso a propósito de cómo, eh, bueno, la tecnología va fasonando, va, conformando estos valores, etcétera, y no es un instrumento neutro que uno usa para salvar el mundo o para condenarlo. Cito, por ejemplo, el capitalismo de plataformas de Nick, Snirchek, que habla muy bien de las tecnologías de la información. Y cito también uno de los grandes y ilustres eh, tecnófobos actuales. Digo la tecnófobo, tiene una posición crítica con la tecnología, pero es, un, buen pensador, me parece, que es Eric Salán por ejemplo. Una de las cosas que señala Eric Salán eh, en textos como La inteligencia artificial, La humanidad aumentada, que es el primer libro que sacó, que me gustó eh, bastante, aunque pues, tiene cosas controvertidas, que bueno, hoy en día mm, no es que la tecnología nos ayude a vivir mejor o nos haga las cosas más fáciles, no, no, lo que hace hoy en día la tecnología, y el Ferran lo ha dicho con su ejemplo, es decirnos lo que tenemos que hacer. la tecnología hoy en día nos dice, tienes que dormir más, tienes que borrar más, o sea, como hay una especie de función ética que asume la tecnología, toda vez que nos está diciendo cómo tenemos que vivir o están contestando a la miríada de preguntas que componen la gran pregunta, ¿cómo vivir? ¿Cuándo me levanto? ¿Cuánto trabajo? ¿Cuándo paro? ¿Cuál es mi límite? ¿Cuáles son mis pulsaciones? Etcétera, etcétera, etcétera. Y Eric Saddam, bueno, es un gran crítico. bueno, la tecnología sigue siendo un gran instrumento de dominación, máxime hoy en día, porque nos dice además lo que tenemos que hacer. Duerme más, duerme menos, trabaja más horas, ¿no? Todos los lunes mi, portátil me dice, tu rendimiento la semana pasada disminuyó o aumentó un tanto por ciento. Entonces ya me tengo que alegrar o me tengo que enfadar, tengo que pensar que no trabajo lo suficiente, que claro, soy un vago, etc. Esto como la postura, como si quieres, eh, tecnófoba. Entonces, mm, yo creo que ya Marx era muy inteligente cuando explicaba, a propósito de las máquinas, eh, y, a, propósito de, la, revolución ludita, es decir, esa revolución que dijo, bueno, estoy todo el día encadenado a la máquina, pues voy a destruir todas las máquinas y ya está. hay un pensamiento ilustrado que dice, las máquinas nos traerán la libertad, porque no, trabajarán ellas, no nosotros. Y hay un libro que se llama Comunismo de lujo automatizado, eh, que está en la editorial Antipersona, que explora esta idea. Y, por ejemplo, en Inventar el futuro, de Nick Land, también se desarrolla esta idea. la idea de que las tecnologías podrían absolutamente liberarnos del eh, trabajo está esa línea. Pero luego está la otra línea, que es la línea ludita, que y la línea heideggeriana, cada uno desde su lugar, donde las tecnologías nos hacen cada vez más esclavos. ¿no? Y un ejemplo de ello eh, serían los, este, esta pieza maravillosa que son los exoesqueletos. Es decir, que son pequeñas mochilas que ya se están implantando en fábricas en Mataró, en, en Almusafes, en fábricas de producción de coches, en fábricas de IKEA, eh, son una especie de mochilas que básicamente aumentan la fuerza, es decir, bueno, son como engranajes que uno se pone para tener más fuerza en los brazos, para evitar la fatiga y las lesiones de fatiga. hay toda una serie de estudios del ministerio, las causas de fatiga, hay mil vídeos de estos exoesqueletos, para una cosa muy futurista, pero es una cosa que se usa hoy en día, Claro, si uno se pone un exoesqueleto puede aumentar la edad de jubilación, evita un montón de bajas, evita un montón de costes a la empresa, etcétera, pero sí, entonces parece que uno es liberado, pero solo sigue trabajando. Claro, Marx lo que explicaba en, su momento, y me callo porque estoy hablando mucho, digo esto y lo otro y esto, eh, es que las revoluciones tecnológicas en el seno del capitalismo mm, tienen como fin aumentar el capital. Entonces, si su fin es aumentar el capital, jamás van a contribuir a nuestra libertad. Es decir, si en una jornada, en un momento dado, una persona produce 100 y esta persona dice, ostras, ya podría haber una máquina que lo hiciera por mí. Es que las máquinas, insertas en una lógica eh, capitalista, mm, no funcionan en aras de mejorar la vida, sino funcionan en aras de producir riqueza. Entonces, esa persona seguirá trabajando ocho horas, lo que pasa es que ahora eh, producirá producirá mil Y eso será justamente, ese cambio será la plusvalía, porque con menos esfuerzo hay más. Metiendo menos dinero, ¿no? Es como esta cosa que decía más, como que cagamos dinero, La gallina de los huevos de oro. Se producirá más Entonces Marx decía, bueno, ya pueden los luditas romper todas las máquinas del mundo. Es que las máquinas jamás estuvieron a su servicio, sino que forman parte de una lógica capitalista que contribuye a la maximización del, capital y de ahí, ¿no? Esta cosa de la revolución continua, no van a salvarles eh, estos son como toda una serie de tendencias que nos ponen como muy tristes a propósito de las tecnologías. Eh, luego habría otras, como la de Nick Land, pero también de otras autoras eh, ya en clave, digamos, poshumanista, clásicamente pues, podríamos pensar en el, sujeto cyborg, si acaso es un sujeto de Donna Haraway, o en la subjetividad nómade de Rossi Bredotti, donde entienden que justamente si el problema es esa lógica capitalista que hace que las máquinas estén al servicio de la acumulación de capital y no al servicio de mejorar nuestras vidas, probablemente podría haber un uso hack, un uso anarco de las máquinas, que claro, tendría como primer efecto estancar la producción, no producir más, sino detener la producción. Bueno, y lo dejo aquí, es un debate, es un debate abierto. Mm, yo suelo siempre estas, estas fobias eh, decadentistas, ah, cuando no había ordenadores, vivíamos mejor, vivíamos el momento, etcétera, no me suelen interesar en absoluto. Me interesa más atender a los cambios de lógica, a los cambios de la sensibilidad que hay. Porque si estos cambios se toman en serio, cada cambio trae a la vez eh, sus dominaciones específicas y sus disidencias específicas. Y creo que esto Benjamin lo explico muy bien y todo el pensamiento de Jean-Luc Deot sobre el aparato estético, lo, como un conjunto de posibilidades, etcétera, lo explicaba muy bien. Y bueno, eso es lo que, es lo que diría. Pero bueno, que es, como el tema, o sea que gracias por la pregunta. Gracias a ti. Eh, tenim para una pregunta es Juan, Sí, sí. Sí, mira, tenim l'Anton aquí. Hola, <laughs> què tal? Estava aquí veient el Ferran. Eh, res, com estaves parlant d'aquest, de, de, del ludisme, no? Eh, i estem parlant de la tecnologia de la màquina i en realitat jo, i, i estava citant a la dona Zara que, que parlava també d'aquesta fusió cos-màquina no? que tenim uh, jo em pregunto per una forma de ludisme que, que és una forma que existeix també no? però que no es reconeix tant com a ludisme que és la forma de Cansem-nos per no ser productius, no? Eh, el cansament com, com a objectiu de, de vida, és a dir, jo vull fer, eh, com parlava el Javier López, no, aquí, eh, Javier, que deia, eh, l'esport és capitalisme. Sí, també amb, amb l'esport el que podem fer en realitat és cansar-nos per no produir després l'endemà a, a la feina, no? Eh, no recordo molt bé quina era exactament la, la, la pregunta, però tirava una mica cap a si, com podem fer, de, de quina manera podem eh, cansar-nos per en realitat estar eh, fora d'aquest sistema o si, o si al final la nostra condició de, de màquina no, no, pot, escapar, no pot escapar d'això, sinó que eh, eh, ens hauríem d'escapar de, no? d'aquesta identitat mm, màquina. Per exemple, doncs, eh, pensar en sense ser productius, per exemple, no? Eh, eh, sense comunicar, parlant de literatura, no? Eh, fer literatura que no comuniqui, fer literatura que no porti cap a un missatge, no? sinó fer d'alguna forma la, el que feia l'esfígie de, de l'Edipo, no? és a dir, que l'enigma, ser, ser mm, tancar-nos en nosaltres mateixos no, no sé, és que no he formulat molt bé la pregunta, perquè tinc moltes <laughs> coses al cap. Mm-hmm. Però no sé com ho veus tu, això de... Mm, si ens pensem com a màquines, si el cansament podria ser una forma real de revolucionària. Clar. <clears throat> bueno, és, és l'altre cop com la gran... Bueno, són com grans preguntes eh, i, i és, és difícil com trobar-ne eh, bueno, una resposta com con definitiva, eh, etcétera, Pero bueno, eh, intentado. Sí que estaba buscando una... Había una cosa que volía mostraros. Vale, he encontrado. Cósmico. Vale. Vamos, vamos ya. Mm, sí, yo pensé, bueno, eh, de alcanzamiento. bueno, que ni algunos uns libres llibres, jo por per exemple, un molt bonic de Martí Perán indisposición general, ensayo sobre la fatiga, el ensayo sobre el cansancio de Peter Hanke, la sociedad del cansancio de byung eh, bueno, la, fatiga de la, fatiga de ser uno mismo, que es un gruixut, no me recordará el, título, y por ejemplo eh, en lo neutro, en aquel seminario de Bartes, también unas reflexiones para mí per a eh, sobre, sobre el, el cansament. I justament al meu entendre, o, o això és el que, el que jo eh, assenyale mm, d'això, una de les coses més, més, eh, més rellevants és entener el cansament com, com un espai que habitem, com, un esta, com una situació en la que estem. No? Per exemple, diu el, el Bartes, que és una frase preciosa, diu, cada uno tendría que componer el mapa de todos sus cansancios, de todos aquellos momentos en los que uno se desinfla como un neumático. Eh, bueno, eso es muy interesante y, perdón la perorada, pero la etimología de, de, eh, que viene de, de, capsare y de capsare de eh, a la semántica náutica y refería al momento en el que un, un anar, eh, esquivava, un, cap, esquivava un cap i tornava a un port justament per, per parar. No? És a dir, bueno, m'interessa perquè el, el cansament està molt vinculat a la derrota, com a degut, com a sortir-se de la ruta, no? com a capçare diria. No? Esquivem l'itinerari que tenim per instal·lar, no? per aquesta idea, per aquesta concepció especial de l'espai, del cansament com un mapa, com un estat, com una situació. És una de les coses que assenyalen, per això he posat aquest poema del, del, sobre el cansament, del, del, de Garó de Campos. I, clar, escoltant jo pensava directament com una sort de política hack, és a dir, bueno, podem consumir el nostre cos en activitats absolutament improductives eh, i fer fallida al, a la feina. No? Per exemple, eh, Rancière, La nit dels, dels proletaris, que és un llibre molt bonic, parla d'un arxiu obrer on els obrers, en el temps que tenien eh, per al descans, que era un temps necessari, per, eh, eh, vull dir, és un temps que es programa dintre del cicle de producció, és el temps de reproducció, en comptes de descansar, es posaven a fer poesia, s'organitzaven, feien festes, és a dir, tractaven de fer activitats que trencaren aquest cicle de producció, reproducció, consumició, recuperació. Mm, si anem més pròpiament al, a l'espai de, de l'art, el, el Giorgio Agamben, eh, bueno, amb el que tinc molta afinitat en, el, en alguns punts concrets i en altres en tinc molta, molt, molt, de, molt de rebuts, justament pensa en l'art com un espai d'inoperància, d'inoperativitat. No? És, és una idea que pren del Blanchot eh, i de tants altres. No? Tota vegada que el que té en joc l'art justament és l'alliberament eh, d'un mitjà de totes les funcions i els fins a què estava sotmès. No? El gran exemple de Gamben, o el més eh, vistós, em sembla a mi, a salt el ballarí diu, bueno, què fa el ballarí? I això, si, anem, si aneu, per exemple, a les performances del Merz Cunningham, o si parem atenció a les psicogeografies, pense que es veu bé, tot i que el de les coreografies jo sempre l'he vist un poc complicadinxi. Què fa el ballarí? Agafa tot un seguit de moviments eh, que habitualment tenen una funció, que és cordar-nos, caminar, menjar, etc, i els escampa desprovistos d'aquesta funció. I així podem contemplar aquests moviments en si mateixos, com que podem contemplar l'especificitat de la forma del nostre cos. Això es veu molt bé als gestos del Chaplin, eh, això es veu molt, molt bé al Merce Cunningham, que diu, bueno, dice, Merce Cunningham diu, bueno, tot el món camina, tots necessitem caminar, ara sí, cada un camina d'una forma. I, bueno, hi ha performances que són aquestes caminades per veure aquestes eh, especificitats. I n'hi havia aquesta artista que jo la vaig veure fa poc a, a prop de Copenhague, que, bueno, que em sembla molt xula, que és la Mica Rottenberg, mm, el que fa aquesta artista, i no és l'única, no? però bueno, és un exemple, és construir màquines i bueno, fer fotos, també, o sigui, fer, bueno, però sobretot destaca, o el que volia destacar jo, són unes instal·lacions eh, de màquines que estan continuant funcionant, però no serveixen per absolutament res. O sigui, són, són motors de coses o té una, una peça de videoart molt interessant on surt una, una sort de fàbrica, on pot entendre que és una fàbrica, és a dir, n'hi ha no és subterrània, n'hi ha un flex, molta gent concentrada fan coses, però no estan fent res, estan com obrint unes, unes, peix, unes clòxines, posant-li una pedreta, llevant... És a dir, no s'entén bé el que estan fent, però no renuncien mai a la seva productivitat, no? com per mostrar eh, l'especificitat de la lògica productiva o com d'absurda i contingent pot ser aquesta lògica. És a dir, totes aquestes pensa que eh, bueno, són formes de cansar-se i de veure el cansament justament com una forma de vida eh, genuïna, no? com una vida que ja no aspira a res, sinó que expira. Una vida que consisteix en expirar. És a dir, una vida que, com totes les vides, eh, no consisteix en un procés d'erecció, sinó en un procés de decadència. I això, diguem, sense que estiga eh, negativament o estetitzat negativamente. No? Normalment todo que se cae es malo, porque se nos cae se nos cae los pechos, se nos cae la barriga, se nos, nos crece la chepa porque se nos cae la cabeza, ¿no? Todo lo que se cae, Es, es feo y además es malo, es feo y malo a la vez. Pense que aquestes poètiques del cansament, he mencionat algunes, eh, inviten a fer una reflexió de la vida on el cansament ja no és una part d'un procés de producció, sinó que és la forma mala de la vida, que és una forma de decadència. Eh, I això m'interessa eh, molt, no? Eh, aquesta idea de que no, ha, no és tant pensar en una aspiració, tant com de aspirar, donar nos d'aire, alçar-nos, sinó també aspirar a somnis, etc, sinó una sort d'expiració, no? veure com, a poc a poc, eh, la nostra vida es desunfla i és molt interessant això, i, i perdoneu, és que, bueno, perquè he preparat un llibre d'això i ho tinc molt al cap, eh, justament és l'expiració eh, el que permet eh, fer la música. No, el Pascal Quinyart té un llibre que es diu Lliçó de música, on parla del nostre cos com un ressonador, que és justament expulsar l'aire eh, la forma com la música efectivament pot sonar. No? Aleshores, bueno, potser veient la vida com un procés de decadència no és nada molt feliç, però si pensem que aquest procés d'expiració és el procés gràcies al qual podem fer en la vida música, bueno, potser tenim ahir una, un imaginari diferent, una forma diferent de relacionar-nos amb la mandra i amb el cansament, que és com un poc el que m'interessa, no? com canviar el, hacke, hackejar el, el xip. I, bueno, i això, això comentaria. Moltes gràcies, Juan. Eh, bueno, em eh, sap greu que hauríem de deixar aquí perquè ja fa dues hores que comença la sessió, són les 9 en punt, i, i no voldria abusar de la vostra confiança. Eh, I bueno, ens en queda que agrair-te una vegada més eh, les coses que proposes. Mm, si, si estem aquí aquesta hora és, per, és perquè crec que tothom estarà d'acord que, no, no, la sessió ho mereixia. I, i a tota l'altra gent, moltes gràcies per assistir-hi. Eh, ens retrobem el dijous 10 de febrer amb No tinc eh, temps, que és la següent sessió del, del cicle,